Aquí comença Onda Libre. If you catch me at the border, I could be Zimmerman. If you come around here, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner. my name. I do your Hola, molt bon dia a tots, molt bon dia a totes en aquest 16 de març de 2008. Comencem un programa més en aquesta la vostra ràdio lliure de Barcelona, Ràdio Contrabanda, 91.4 de la FM de Barcelona. I aquest és el programa Onda Libre, que s'emet en directe tots els diumenges de 12 a 2 quarts de dues. Highway Com cada setmana comencem donant les dades bàsiques del programa. La remissió, és a dir, ja no en directe, sinó la repetició que podeu escoltar tant per FM com per internet és el dimarts a partir de les 10 del matí i tornareu a poder escoltar aquest programa. Es el podreu descarregar al vostre ordinador sempre que vulgueu consultant el nostre blog www.espaialliberat.com www.blogspot.com. Aquí anirem posant eh, al dia els enllaços per poder-vos descarregar el programa al vostre ordinador i escoltar-lo sempre que vulgueu. Sí. Teniu també una adreça per e-mail per poder enviar-nos els vostres comentaris, eh, les vostres peticions al llarg de la setmana, que és ondelibre1917 arroba yahoo.es 1917 en números i podeu trucar en directe evidentment al programa que és el, el número de telèfon de la ràdio que és el 93 317 73 66 Ja ho hem dit i no està de més repetir-ho que a Ràdio Contrabanda es pot escoltar el 91.4 de la FM de Barcelona i per tota aquella gent de la resta del planeta i de fora de l'àrea metropolitana podeu eh, fer-ho a través d'internet a la nostra emissió per internet a www.contrabanda.org. Doncs anem a calentant motors perquè aquí comença a enlairar-se el programa Onda Libre. Say Cats who rock Mac, knowledge, knowledge street astrologists, light up the mic, guard knives, the splot joints, the character points, Corolla, Motorola, hola, a guard, he pack over the shoulder, chrome tanks, it like Yanks, check the franchise, front on my guys, my enterprise, last many lives, lapel fakes like reflectors, he has sugar in his ear in his last crack career, we can can him, manhandle him, if you wanna, run in his cribbo, get ditto, skate like a limo, and jet to the fly state, relate, take a break, break down the eighth and then wait, drop it like Drake, thugs, they be rolling his screwing. We canoeing, claim they doing the same shit we doing. Fuck the union, it's the same style. Raise a trainer boy, jump the turnstile. On the alley, try to challenge guard for the new bounce, especially that aluminum bat in the act. Relax, laid back, sell a grenade a day. It pays black. The Mac 10 flex, white cats like Windex. Index, finger be sore, busting these fly scripts. The Wally can't count, crazily grins, provide plans. Laying with my bitches and my mans and Lex Lands, we losing them. Jet to the stash and now Jerusalem, abusing them. Rocking his jewels like we using them. Low pro star, seven thick Waves rock polar. Who with the older guard build with the sun and star? Start realizing that ghosts got that shit. Better keep you vibing. Look who we seeing tonight. We shining finest, but if you choose me, you better step up. Let's go. The match bear my baseball hat. Doing forever shit like pissing out the window on turnpikes. Robbing niggas for levers, like swiping on dirt bike. Boy, she mellow like Vaughn Harper, radio barber. Murder sleepaway camp, the fly lady champ. The arsonist who burn with his pen regardless. Slaying all these earthlings and fake foreigners. In the Philippines, pick herbal beans, bubbling strings. Gibson. Long heads inscriptions with three sixes and kiss the pyramid experiment with high explosive. I slap box with Jesus, lick shots at Joseph. Zooming like binoculars, the rap blacksmith. Money's Rolex was rockless, chef rack top spotless. I'm Iron Man, OD cash metal, I'm still alloy. True identity hitting inside chick for tabloids. Brief oxygen, both sides of my jaw carry options. You track it like a bangers in 100 wide boxes. No jostling, these cats, my little JP Delian. Sip our response out of weed delians. Rounds like retail, show this out. But where we at, some amazing. one done. Killer bee stung. Guess who back home, son? My technique is slang can't one. Third platoon, stick style, beware goons. Smuggle balloons, Lorna dunes, and fat pussy wounds. Let the guards build, pull the grill. Check out the man skills, top secret technique. Too hard for you to peep it and keep it. Take style of rap and watch a knock on slang, sweep it out of order. Tape recorder, can't record my slaughter. for the rotten Donna, too good to be forgotten. Hot top notch, borderline rhymes is Hancock 96. My ill sound class is still hot. Get yourself shot you love. Bé, i després d'aquest espitós començament que hem fet del programa, doncs eh, anem a explicar una mica els continguts d'avui. Tornem a repetir-ho, estem a dia 16 de març, anem eh, febrer març, sí, <laughs> efectivament, i són exactament les 12 i 10 minutets del matí. com recordareu, els fidels oients de Ràdio Contrabanda i en concret aquest programa, el vostre programa Onda Libre, a la setmana passada ho van fer sobre Venezuela, però l'anterior, que va caure en jornada eh, electoral, em sembla, no? Era el dia... El dia 9 de... Bueno, no, perdó, el Venezuela va caure en, en 9 de març, que era el dia de la jornada electoral, però la setmana anterior, si, si no vaig errat, eh, ho van fer un un programa dedicat únicament a, o exclusivament a llegir comunicats a, eh, on feien valoracions de, sobre la intenció de vot o recomanaven el vot o demanaven explícitament el vot diferents formacions eh, comunistes, marxistes, diguem-li com ho vulgueu, esquerra transformadora, etc mm, etc. Bé, com ja sabeu, aquests són els partits, aquests són els col·lectius eh, referents tant polítics com ideològics d'aquest programa i per això vam dedicar a, ens vam dedicar a llegir a, els diferents comentaris que tenien que fer aquests, eh, aquests col·lectius sobre els possibles resultats de la intenció de vot de la ciutadania pel 9 de març. Doncs bé, si vam fer un programa només dedicat a això, a llegir la intencionalitat, a fer una lectura política de la intencionalitat de vot dels ciutadans el 9 de març, doncs ara, eh, una vegada passades les eleccions, comença el temps de reflexió per part d'aquests propis eh, col·lectius polítics de l'esquerra revolucionària, de l'esquerra transformadora, i, per tant, han començat a sortir tota una sèrie de comunicats, de resolucions, on fan una valoració de, després de les eleccions polítiques, de com ha quedat el mapa polític eh, estructurat a l'estat capitalista espanyol. Dit això, bueno, eh, ho explicitarem. El que anem a fer avui és llegir aquests diferents comunicats, aquestes diferents resolucions que han anat emetent, fent una valoració política dels resultats electorals. Després d'això, eh, llegirem una... Després de, de llegir uns quants comunicats d'unes quantes formacions polítiques que coincidiran molt en el que van ser les lectures del, del dia 2, no? fent, fent abans de les eleccions, Uh, farem també un, la lectura d'un breu article on parla una mica de quin és l'origen de l'actual sistema capitalista a nivell internacional i per què el dòlar ocupa un lloc central, un lloc hegemònic a, eh, a l'estructuració de les relacions d'intercanvi internacionals, d'intercanvi desigual imperialista que regnen actualment a l'economia internacional. Bé, doncs, eh, dit això, només ens resta convidar-vos a que ens acompanyeu en aquesta hora i escaig en aquest, el vostre programa Onda Libre. I bueno, començarem amb la primera formació que ja van començar el dia 2, on feia la, la seva lectura de demanant el vot a Esquerra Unida, Izquierda Unida a nivell estatal i a Iniciativa per Catalunya Vers, Esquerra Unida Alternativa aquí a Catalunya d'una forma eh, crítica, eh, fent una valoració negativa del bipartidisme i si la primera formació a la qual vam llegir el PSUC viu, doncs avui, dia 16, també llegirem la seva resolució del PSUC viu sobre el que han estat les eleccions del passat 9 de març. Doncs començarem llegint aquest primer comunicat del PSUC viu sobre les eleccions del 9 de març. Mm. Las elecciones del pasado día 9 han cerrado un ciclo de los últimos ocho años de Izquierda Unida, caracterizado por las crisis internas, la falta de un proyecto alternativo y una política de subordinación al PSOE. Todo ello unido a una falta de organización y a un nulo respeto a las diferentes pluralidades que componen Izquierda Unida. La pérdida de 600.000 votos que ha significado quedarnos con un solo diputado es el peor resultado de toda la historia de Izquierda Unida y no se puede entender si no es por las razones anteriores, sin que ello signifique obviar el proceso de bipartidismos que se está imponiendo en el conjunto del Estado. Los resultados de Iniciativa para Cataluña versus Esquerra Unida y Alternativa, con la pérdida de 60.000 votos y un diputado, son la consecuencia de la dependencia acrítica del gobierno de Montilla y su falta de perfil alternativo. El seguidismo en temas tan importantes como la privatización de sectores de la sanidad pública, el no pronunciamiento sobre las propuestas privatizadoras de la educación planteadas en el documento de Ernest Maragall son elementos que han despertado el rechazo de sectores históricos comprometidos con los valores de la izquierda sin olvidar la nefasta gestión realizada en la Consellería de Interior o la indefinición a la hora de llevar a cabo una política más decidida y contundente con los planteamientos del movimiento ecologista. El PSUC considera que se ha acabado un ciclo político y que en las actuales circunstancias el proyecto que dio vida a Izquierda Unida es más necesario que nunca. Por ello, hacemos un llamamiento para reconstruir el movimiento político y social desde las bases, evitando caer en los errores anteriores ni en un posyamazarismo que sería el entierro definitivo de nuestro proyecto. Entre todos, tenemos que hacer la reflexión y el esfuerzo para relanzar una alternativa anticapitalista capaz de recuperar los valores y la utopía de la izquierda transformadora. Secretariat del PSUC viu a dimarts 11 de març de 2008. Bé, com veiem, els companys, els camarades del PSUC Viu eh, continuen amb aquesta valoració negativa de quina ha estat la gestió de la, interna de la Federació Izquierda Unida i, i el seu correlat aquí eh, d'Iniciativa per Catalunya vers eh, Esquerra Unida Alternativa, de les contradiccions que s'han donat eh, dins d'aquesta aliança electoral que és Iniciativa per Catalunya vers Esquerra Unida Alternativa, el seu recolzament acrític amb la Generalitat, amb tota una sèrie de qüestions, com poden ser la llei de privatització, les deslocalitzacions també a Catalunya, on, eh, on aquesta coalició no ha tingut un perfil d'esquerres propi, marcat, respecte al, al paper que han pogut jugar les institucions en casos com l'ERE de SEAT, per posar un exemple, però és que Esquerra Izquierda Unida a nivell estatal també ha fet un seguidisme del PSOE en qüestions com la llei de memòria històrica, els pressupostos generals, la llei de defensa, el eh, del cànon digital, etc que evidentment ha tingut una factura electoral li ha passat factura electoralment el no distingir-se amb el vot útil, el no distingir-se de, de la possible, com a possible alternativa al PSOE. Eh, ells en el seu comunicat parlen de número de vots perduts. Home, evidentment d'aquí se n'ha d'extreure una autocrítica i fer anàlisi per, eh, així, per millorar de cara al futur, no? Però també s'ha de, de demanar una llei de la reforma electoral que faci que formacions d'esquerres com Izquierda Unida un vot a una formació d'esquerres com a Izquierda Unida no valgui dues vegades o tres vegades menys que un vot a PSOE o PP. E M'explicaré. Eh, la formació d'Izquierda Unida a nivell estatal va rebre quasi bé un milió de vots i només li han valgut 300.000 per tenir escó al Parlament, perquè aquests vots es transformessin en un diputat. És a dir, el sistema electoral ha llançat a les escombraries més de 600.000 vots de ciutadans. Això, evidentment, no és només no s'ha de fer només una lectura en clau interna per part d'Izquierda Unida, no, no ha de servir només com un toc d'atenció aquestes eleccions a Izquierda Unida, sinó que també ha de servir com a, com a reflexió, com a toc d'atenció a la democràcia burgesa que deixa fora del sistema, fora del joc democràtic, aquest esbombat joc democràtic a una grandíssima part de la població. No entrarem fins i tot ja a valorar el que van ser les il·legalitzacions de partits a Euskal Herria. Bé, doncs, eh, feta la valoració de, des del programa, des d'Onda Libre de quins és el, els continguts del comunicat del PSUC Viu. Anem a fer una altra pausa musical i llegirem el següent comunicat, en concret dels companys de Revolta Global, que faran també la seva valoració de lo que ha sigut el 9 de març i ells ho han titulat sota aquest encapçalament. Lliçons del 9 de març, no hi ha esquerra, cal construir-la. Recordeu, esteu a Onda Libre, el 91.4 de la FM de Barcelona. I want you to get together want you to get Bueno, parem un moment la, la cançó perquè és que tenim una trucada. Uh, bon dia, hola Isabel. bon dia, bon dia i bona hora. Bon dia i bona hora. Com anem? Bueno, yo, a ver, yo voy a, voy a, a decir mi, mi opinión. Claro. Resulta que ahora tenemos, así cuando Franco, que era el solo mandante de España, ahora en, en cada capital tenemos un, un presidente, ¿verdad? muchas cosas de las que aquí pasan en Cataluña, tal como los contratos basura, la subida de piso. Mira, yo vivo aquí en un estudio del, del barrio de Gracia, que es una habitación, aquí como, aquí duermo y aquí guiso. Porque es un, era, es un estudio, había sido, hacía música antiguamente, alguna emisora. Bueno, pues resulta que ahora de, un, de 115 euros que pagaba, ahora al, renovar el, contrato, me lo han subido rondando los 600. Casi pago como si fuera un piso cuando, ya te digo, es una habitación que aquí como, aquí duermo y aquí guiso. Pero claro, no puedo ir a otro sitio porque no tengo dinero para tanto. Bueno, entonces yo quiero decir lo siguiente. Que eh, muchas cosas de, que, de las que pasan aquí es el presidente de aquí, no, no tiene nada que ver con el zapatero. Porque si alguna vez quiero mandar alguna cosa de aquí y eh, tal, de, no, no, aquí mando yo. Es que somos así la gente. Entonces aquí hay un presidente, muchas cosas de las que, pasan en Cataluña, es el presidente catalán, no es el, no es el zapatero ni mucho menos, a, partir de otros, otras cosas, ¿no? Y, es muy importante, es muy importante que nos dejéis colaborar al pueblo y es muy importante que nos que nos aviséis de todo y que nos informéis de todo lo que está pasando. Bueno, no me alargo más. ¿Qué te parece mi opinión? No, no, eh, em, a ver, claro, has dicho muchas cosas y como son todas tan importantes y tan interesantes, me, no, no, es que es verdad, me gustaría verdad. Eh, poder poder contestarte a, todo de una sola no forma, ¿no? No, valía la pena haberlo grabado. Sí, sí, <laughs> esto se está grabando y lo das otro día, porque es muy importante que la gente se enteren de estas em, cosas. Porque a mí me hace gracia que toda la culpa se la echen al zapatero y, si aquel aquí las calles están sucias le echan la culpa al zapatero. No, es el presidente de Cataluña que para eso le hemos votado. Sí, también. Y ahora le he votado al a socialistas y eh, continúa el mismo que había. Bueno, solamente querría, solamente querría añadir a lo que has dicho que está el, el hecho de de que hay ciertas transferencias por parte del Estado central a la Generalitat y que controla la Generalitat y que controla el ayuntamiento, como lo que tú has dicho de las calles, evidentemente no lo controla ni el señor Montilla, esto lo controla el señor Ereu, que por cierto es socialista también. Pero sí es cierto que para el tema de la especulación inmobiliaria, de la que, de la que tú eres víctima, por lo que has contado, este tema de la especulación inmobiliaria eh, difícilmente puede abordarlo únicamente la Generalitat, porque no tiene transferencias para esto, no tiene eh, poder concreto para esto. Esto viene desde Madrid, ah. una ley del suelo una ley de expropiaciones, por ejemplo, de alquiler eh, justo, etcétera, etcétera. Todo esto viene desde Madrid. Pero si estas no son cosas importantes para que tenga que venir del gobierno de Madrid. Hombre, eh, el alquiler... Lo normal sería que lo arreglaran aquí, ya digo, para eso tenemos un presidente aquí. Hombre, con todos los respetos, si, no, dices que no es... Hombre, yo creo que es importante, ¿no?, que, el gobierno pudiera meter mano para el tema de, solucionar la especulación inmobiliaria, ¿no? Ya pienso, pienso. Pero bueno, que, lo que tú dices es totalmente cierto, ¿no? que muchas veces confundimos instancias eh, gubernamentales, eh, echamos la culpa a una persona cuando en realidad la tenemos más cerca, ¿no? en ciertas qué pasa con esto? Que así los de mm. aquí se, quitan a la, los de encima, ¿no? y, culpando a Madrid así ellos se, se, se sacan el, muerto de encima. Sí, en ciertas cosas sí que es saben que la culpa es de ellos, pero lo que pasa es que así se quitan el muerto de encima culpando toda Madrid y la gente pues muchos se lo creen y ellos pasan de guapos y pasan de buenos. <laughs> <laughs> bueno, bajo, gracias, ¿eh? No, a ti, por supuesto, llama siempre que quieras y, agradeceremos tu participación. No, ya llamo, ya llamo, ya. <laughs> Perfecto. Venga, un abrazo. Oh, ¿Cómo te llamas? Eh, es igual. bueno, me llamo José. Dale, pongamos que me llamo ah, José. la J quiere decir que has jurado cumplir antes de venir a este planeta, ¿eh? <laughs> has jurado cumplir y tienes que ir con mucho cuidadico, porque si no cumples, te, te, cargas una, un karma a pagar. Un día, vale, bueno. <laughs> Tienes eh, que ser bueno y justo. Vale, Perfecto. hasta luego, hasta luego. Chao, chao. Bé, escoltem aquesta, aquesta cançoneta del Sant Germain mentre eh, reflexiono sobre, sobre això del karma. I want you to get together Put your hands together one time I want you to get together your hands together one time. I want you to get together. i després de, de la pausa musical, de la trucada de la companya de, que ha volgut explicar el seu cas d'assetjament immobiliari, anem a llegir la valoració que han fet els camarades de Revolta Global sobre les eleccions del 9 de març. Malgrat la victòria del PSOE, les eleccions generals del 9 de març han mostrat un escenari de dretanització i de bipolarització al conjunt de l'estat espanyol. La intensa mobilització de la dreta durant tota la legislatura passada, juntament amb la desaparició de l'esquerra al carrer, ha permès al PP millorar els seus resultats del 2004 en nombre de vots, percentatge i nombre de diputats. El PSOE, per la seva banda, s'ha aprofitat del vot útil i de la por de l'electorat d'esquerres davant una possible victòria del PP per a tornar a guanyar les eleccions arreplegant vots que, en altres circumstàncies, hagueren anat a altres formacions d'esquerres. La pèrdua d'espai parlamentari d'Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya Verds i d'Esquerra Republicana de Catalunya marca, tanmateix, una involució de la institució parlamentària cap a la dreta al donar major protagonisme al PSOE. Aquests resultats electorals són molt propicis a donar continuïtat a les polítiques que han desenvolupat PSOE i PP durant l'última legislatura. Per banda del PP, es pot preveure el manteniment d'una oposició agressiva i ultramuntana, amb poques rectificacions respecte de la mantinguda fins ara per part del PSOE, nous avanços cap a la dretanització i noves sessions als xantatges de la dreta política, social i eclesiàstica. Si bé és cert que l'agressivitat del PP ha demostrat ser capaç de rescatar de l'abstenció una part de l'electorat del PSOE i, per tant, ha tornat a donar-li la victòria, també ho és que, més enllà dels resultats electorals, ha tingut l'efecte d'impedir qualsevol avanç progressista substancial del govern socialista com podien ser el procés de pau negociada a Euskadi, que ha fracassat, els nous estatuts, començant pel català, tornen a ser reedicions dels anteriors que tanquen el pas a la sobirania nacional dels pobles. La memòria històrica és sepulta. L'educació pública continua en retrocés davant la privada. I fins i tot, drets de les dones que apareixien consolidats com el de l'avortament són qüestionats per l'Església i l'integrisme catòlic. Al País Valencià, el PP, ha obtingut els millors resultats de la seva història, circumstància que té el seu origen en diverses causes. La primera d'elles és la profunda dretanització social que ha provocat un model econòmic basat en la depredació del territori, la construcció, l'especulació immobiliària i els serveis de tipus festiu i turístic. Una bona part de la ciutadania valenciana es troba plenament integrada dins d'aquest model de desenvolupament i interpreta que la seva subsistència i benestar depèn d'ell i que el PP és el seu millor defensor. Aquest tipus d'estructura econòmica té moltes febleses i ja comença a ser colpejat per la crisi, però mentre els efectes negatius no es deixen sentir, molta gent es troba satisfeta. Des del punt de vista de l'acció política, el PP ha sabut treure-li bon partit al creixement econòmic depredador, presentant-se davant la ciutadania com l'artífex d'una economia en ple desenvolupament, al temps que escenificava el victimisme respecte del govern central del PSOE, aprofitant qüestions com el trasbassament de l'Ebre i l'aigua, l'AVE o el finançament. Espectacles com la Copa Amèrica o el circuit de Fórmula 1 han vingut a completar el Panem exircenses del govern de Francisco Camps. Davant seu, però, el PP s'ha trobat amb un PSPV, vol dir Partit Socialista del País Valencià, que s'ha mostrat incapaç de realitzar qualsevol tipus d'oposició, un partit que ha seguit servil al govern de Madrid fins al punt de pactar amb el PP un nou estatut amb l'únic objectiu que aquest fora model de referència per a impedir que l'estatut català en... encara més enllà dels seus límits constitucionals o que, a la inversa, aquest últim pogués contaminar-lo amb un excés de sobirania. La dimissió forçada del seu secretari general, Joan Ignasi Pla, al veure's involucrat en un escàndol de corrupció, acabà d'enfonsar la imatge del Partit Socialista Valencià. Esquerra Unida del País Valencià tampoc ha pogut jugar el paper que li pertocava a causa de la continuïtat de la seva crisi interna. Si bé és cert que l'actual majoria d'aquesta organització ha intentat recuperar l'esperit crític i de lluita, s'ha vist assetjada per l'influent corrent Esquerra i País i pels sectors més moderats del Partit Comunista d'Espanya, alineats amb les posicions pactistes i claudicants amb el PSOE de la majoria federal de Gaspar Llamazares. En aquestes circumstàncies, molts esforços s'han dilapidat en lluites internes i Esquerra Unida del País Valencià no ha pogut aparèixer públicament amb una intervenció sòlida. Per altra banda, el procés de constitució de compromís pel País Valencià per les eleccions autonòmiques i municipals va acabar realitzant-se de manera popular, accelerada, contradictòria i amb molta escassa participació dels moviments socials, un sector del teixit social d'esquerres havia concebut il·lusions respecte d'una entesa de les forces polítiques a l'esquerra del PSOE com a eina per afavorir la derrota del PP i pressionar el PSOE cap a posicions més progressistes. La pressió social, juntament amb els interessos electorals evidents en el cas del bloc, forçaren a un acord in extremis, malgrat les resistències internes existents en sectors importants d'Esquerra Unida del País Valencià i del bloc. Però la feblesa de la coalició es va fer palesa immediatament després de les eleccions, quan la gent diputada d'Esquerra i País, amb el suport del bloc, començà a desenvolupar una sèrie d'accions dins del grup parlamentari, deixant la direcció d'Esquerra Unida del País Valencià sense eixir de política. Tals pràctiques forçaren el trencament de UPV i tingueren continuïtat en la posterior pugna per aconseguir el cap de llista per València a les eleccions generals i a la formació de la candidatura IPV, Bloc, Iniciativa per Catalunya, per Catalunya Verds. Resultava evident que en una situació preelectoral que afavoria el vot útil al PSOE, la batalla primer interna i després externa d'Esquerra Unida del País Valencià, del País Valencià i Iniciativa del Poble Valencià deixava amb dues formacions amb poques expectatives, com els resultats han demostrat de manera sobrada. Un últim element a considerar com a molt determinant dels resultats electorals que també ha tingut el seu efecte al conjunt de l'Estat ha sigut el reflux dels moviments socials que s'ha produït al llarg de tota la passada legislatura. Davant una dreta embravida que ha ocupat els carrers amb mobilitzacions de masses i que ha dut a terme un verdader bombardeig mediàtic, els moviments progressistes, llevat de resistències puntuals i locals, ha desaparegut. La seva reaparició és imprescindible per a un canvi en, posi en positiu de l'actual panorama polític. La situació de l'esquerra és ara més difícil al País Valencià, ja que el PP ha tornat a guanyar les eleccions de manera aclaparadora. Els moviments socials es troben semiparalitzats i les diferents, i les diferents forces polítiques d'esquerres s'han demostrat incapaces de desenvolupar una política pròpia i fer front al PP. En aquestes circumstàncies, el procés de reconstrucció d'una esquerra anticapitalista resulta de peremptòria necessitat a casa nostra, com també ho és al conjunt de l'Estat. Però aquesta reconstrucció necessària, si vol assolir l'èxit, s'haurà de desenvolupar aprofitant les passades experiències i amb criteris estratègics i organitzatius clars. En primer lloc, una verdadera organització d'esquerres no pot supeditar-se de cap manera a les polítiques neoliberals ni aspirar a formar part de governs que les executen, encara que siguin governs encapçalats pel PSOE. Ha de dur endavant una política independent que defensi els interessos de la classe treballadora, els drets de les dones i de la gent immigrant, els drets socials i democràtics de la ciutadania i els drets nacionals dels pobles. Una organització d'esquerra anticapitalista ha d'estar arrelada als moviments socials i a les lluites, afavorint-los i impulsant-los sense perdre'ls mai de vista i fent de l'acció institucional només una palanca per aconseguir els seus objectius i no un fi en si mateix. La gent que formi part d'aquesta organització ha de ser en gran part gent que treballi als moviments socials i que no tingui la política com a forma ordinària de subsistència. Per a poder construir una organització de tals característiques, no es pot comptar només ni fonamentalment amb les persones que a hores d'ara ja s'enquadren en partits i formacions existents. Molta gent independent, activistes de moviments socials i col·lectius sense afiliació, hi han de tenir cabuda. Fer això possible implica un procés que no pot ser curt. Implica també un revisculament de les lluites i dels moviments socials, al caliu de les quals l'agrupament vagi prenent forma. Per això, L'impuls de les resistències i dels moviments és una tasca de vital importància en aquesta reconstrucció. Bé, els companys de Revolta Global han penjat aquesta valoració que els hi ha arribat des del seu referent al País Valencià, que és Espai Alternatiu, on es fa una valoració de lo que suposa el triomf del PSOE, que per ells només és deixar les mans lliures a l'esquerra del capital perquè continuï amb les seves polítiques de dretanització, i també fa un toc d'alerta a el que suposa respecte a la legislatura anterior, respecte a les eleccions anteriors, de pujada electoral del projecte de dretes, del projecte de la burgesia, de la gran burgesia reaccionària d'aquest país, que és el PP. Evidentment, si aquest és un anàlisi fet des del País Valencià per al referent de Revolta Global, que és Espai Alternatiu, fan molta més valoració en clau valenciana i atribueixen que la tratanització que s'ha produït al País Valencià, on el PP porta, em sembla que, bastantes legislatures, és a dir, més de 8 anys al poder, es deu a la implantació en el territori d'un model econòmic basat en el totxo i en el turisme, que ha creat unes dependències dins de la població, també podem dir una precarització de les condicions laborals de la gent al País Valencià, que els fa diguem-ho així, d'aprendre, diguem-ho així no, els fa d'aprendre d'aquest de la gent que sustenta aquest propi model econòmic, que en aquest cas és el govern al País Valencià, que és el PP, que és el partit de la burgesia que inverteix en totxo i en turisme. És a dir, aquesta gent el que té és dependència del seu patró, perquè en realitat quan voten al País Valencià no estan votant a altra persona que aquell qui li explota, que l'està explotant. Eh, aquesta gent doncs, proposa, la gent d'Espai Alternatiu a València, proposa una reconstrucció de l'espai d'esquerres des d'un revifament dels moviments socials, lligant-se a aquests propis moviments socials perquè hi hagi un procés de retroalimentació que desemboqui en una ruptura cap a l'esquerra de l'actual model socioeconòmic sustentat políticament pel PP al País Valencià. Bé, llegit el comunicat dels companys de Revolta Global, d'espai alternatiu al País Valencià, anem amb una altra pausa musical i farem la lectura de l'última o la penúltima valoració de lo que han sigut aquestes eh, propassades eleccions del 9 de març per part de la gent d'endavant, de l'Organització Socialista d'Alliberament Nacional, sota l'encapçalament que han fet de valoració d'endavant de les eleccions estatals espanyoles. Recordeu, esteu escoltant Onda Libre, el 91.4 de la FM de Barcelona. Podreu escoltar aquest programa en remissió el dimarts a partir de les 10 del matí o escoltar-lo sempre que vulgueu al vostre ordinador a través de l'enllaç que penjarem al nostre blog, que és www.espaialliberat.blogspot.com. dèiem abans de la pausa musical, farem la lectura de la valoració que han fet de les eleccions del 9 de març els companys de l'Organització Socialista d'Alliberament Nacional. Endavant! Com recordareu, bueno, després ja, ja farem la valoració del comunicat. Només recordar que estem fent un seguiment, una lectura per ordre de lo que havien sigut els col·lectius que vam llegir el propassat eh, dia 2 de març abans de les eleccions eh, electorals on feien o demanaven el vot eh, o no. En concret, la gent d'endavant va demanar l'abstenció activa juntament amb un comunicat amb Maulets i amb Cagell a eh, la coordinadora d'Assemblea de Joves de l'Esquerra Independentista, que és el que vol dir Cagell. Doncs, eh, dit això, només dic que estem ara el dia 16, o sigui, la setmana següent a les eleccions, fent una lectura també per ordre de lectura que van fer en aquell programa de quines són les valoracions que en fan postelectorals. L'únic col·lectiu que deixarem fora, i això ens estem adavantant a la, la lectura de comunicats, quan donem finalitzada aquesta part del programa, és l'únic col·lectiu en el qual no llegirem una resolució seva, tot i que ja la vam llegir el dia 2, és dels companys de lluita internacionalista. Més que res perquè no hem trobat tampoc cap resolució feta per ells segueix a la seva plana web i ens disculparan si ens està ocultant algun camarada del lluita internacionalista i ens vulgui dir que sí, que realment la tenen penjada a tal lloc, etc i no tindrem cap problema a llegir-ho en el pròxim programa. Bé, la gent d'endavant diu lo següent. Els resultats de les eleccions al Congrés i al Senat espanyols han vingut a confirmar allò que s'augurava abans del dia 9. Una nova victòria del PSOE i un pas més en el bipartidisme i l'homogeneïtzació política de l'Estat. Així, a les Illes i al País Valencià han desaparegut les opcions minoritàries, generalment més d'esquerres i amb major sensibilitat nacional, mentre que el Principat s'ha convertit en el baluart d'anti-PP i sense el qual el PSOE no haguera aconseguit la victòria. Amb una forta davallada d'Esquerra Republicana i la pervivència de Convergència i Unió com a segona força, però a molta distància. Des d'endavant, Organització Socialista d'Alliberament Nacional, mostrem una profunda preocupació per aquests resultats que consoliden l'espanyolisme en l'àmbit institucional, però sobretot pel fet que la participació popular ha estat elevada. Participació que suposa constatar que les classes populars catalanes tenen assumida en gran mesura com a legítimes políticament i pròpies nacionalment aquestes eleccions. Així, la majoria social d'aquest país s'ha decantat un cop més i, malgrat la petita baixada en la participació, per reforçar Espanya, en lloc d'apostar per trencar-hi per a solucionar els seus problemes. Però, per bé que la desaparició de la diversitat política i la consolidació del bipartidisme són una conseqüència inicialment negativa, des d'endavant, Organització Socialista d'Alliberament Nacional, considerem que aquest resultat confirma la insuficiència del joc electoral per fer front a les diverses opressions que patim. És així, indubtablement, pel que fa a les estratègies de partits com Esquerra Republicana, Iniciativa i Esquerra Unida, que han estat incapaços de conservar l'electorat adquirit en conteses anteriors i que ara ho tindran més difícil per justificar les seues renúncies ideològiques en base a la seva suposada capacitat d'influir a les institucions. No deixa de ser curiós que la campanya contra l'abstenció, dut a terme per la majoria d'aquests partits anomenats d'esquerra al Principat, aduint la por a la dreta, ja ja traduït en una concentració massiva del vot en el PSOE-PSC que ha perjudicat clarament les formacions minoritàries. El seu enfonsament, com ja hem dit, suposa un empobriment de la vida política dels països catalans, però un empobriment exclusivament en clau institucional, que per contra ens marca una via a no seguir i, per tant, pot reforçar el protagonisme de l'esquerra independentista i anticapitalista en un futur pròxim, sempre i quan sapiguem assumir aquest repte. Així i tot, i que des d'endavant constatem que els instruments i forces de les quals disposa l'estat espanyol per conservar el domini de classe de la burgesia espanyola són molt potents, ens refermem amb la necessitat de construir una alternativa política sòlida, que ha d'anar més enllà de vestir una mera opció electoral. Reiterem, doncs, que l'eixida a aquesta situació política vindrà de la mà de la construcció d'un projecte polític que tingui com a pilars principals la lluita política a tots els nivells, des de la lluita sindical a la juvenil, des de l'estudiantil a la municipalista, en la cerca de la confrontació amb les estructures de poder i, d'altra banda, el debat i la formació política entre les files dels militants. És des d'aquest punt de vista que endavant valorem positivament la campanya impulsada per diverses organitzacions i col·lectius de l'esquerra independentista a favor de l'abstenció activa. Per bé que ha estat una campanya molt limitada i que ha evidenciat les dificultats d'impulsar posicions rupturistes i de contrarrestar aquesta embrancida política i mediàtica del legitimisme, no deixa de ser cert que la campanya per l'abstenció activa ha fet la funció que en aquests moments i conjuntura havia de fer i podia fer. Presentar, plantejar la superació del marc electoral en la lluita política, així com clarificar el panorama polític i estrenya les files d'un moviment independentista que clarament es troba en un procés de construcció. A més a més, més enllà de la campanya per l'abstenció activa, un total de 2.425.327 persones han optat per no acudir a les urnes, és a dir, un 25,92% del cens del conjunt dels països catalans. Mostra que una gran part de la població no comparteix el sistema polític ni considera que sigui una eina adequada per resoldre els problemes als quals s'enfronta quotidianament. Per últim, tornem a denunciar que els electors i electores d'Euskal Herria han acudit a les urnes en un estat d'excepció fruit de les ràtzies policials dels darrers mesos contra dirigents polítics de l'esquerra a Berchale i la prohibició a aquest espai polític de participar a les eleccions. La crida de l'esquerra Berchale a abstenir-se s'ha transformat en un augment de pràcticament el 10% al País Basc sota dominació espanyola, cosa que demostra el vigor d'aquest moviment i la seva voluntat de, de continuar lluitant, siguin quines siguin les circumstàncies. Endavant, Organització Socialista d'Alliberament Nacional, a 12 de març de 2008, Països Catalans. Música Bé, els companys d'endavant, com hem dit abans de llegir la seva valoració, demanàvem l'abstenció activa. Uh, clar, la, la valoració que poden fer després de les eleccions és que s'han trobat que els països catalans, a, a mi que es referia al Principat, al País Valencià i a les Illes, la participació política ha augmentat. És a dir, uh, han volgut els ciutadans amb el seu vot, d'alguna forma, en lectura política des de l'esquerra, anticapitalista, ha legitimitzat el sistema. I més en concret, ha legitimitzat un partit en espanyolista i que retalla tant els drets de les nacionalitats històriques d'aquest país com pot ser el PSOE. No parlem ja del PP, evidentment. Um, fan una valoració crítica cap a aquelles formacions que han perdut eh, capacitat electoral, com poden ser Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya Verge, Esquerra Unida i Alternativa, doncs eh, tirant-los encara, eh, retraient-los que, que quin, en quina situació queda el seu discurs d'enfrontament eh, d'entrar a les institucions, però amb un discurs alternatiu al propi sistema, quan eh, no són capaços de gestionar l'alternativa, fins i tot quan han aconseguit espais de poder. No oblidem que el tripartit eh, té la participació d'aquests grups polítics que ara mateix han perdut vots enfront del vot útil al PSC. Bé, també fan una autocrítica, el qual és eh, molt lloable, eh, en el sentit de reconèixer que la seva mm, baixa Eh, la baixa, el, baix, el baix seguiment a la seva consigna d'abstenció hi ha hagut un augment electoral, tornem a repetir, els fa veure que el, la construcció de l'espai polític de l'esquerra independentista encara està per fer, encara està per vestir d'una forma molt més consolidada. Bé, doncs, per últim, fan referència a Euskal Herria, que evidentment ha sigut un tema que transversalment, més enllà d'atemptats que practica la, la lluita armada, d'organitzacions que practica la lluita armada a Euskal Herria, més enllà d'això, ha recorregut transversalment el fet de de les il·legalitzacions de partits com el ANV eh, Batasuna, evidentment, ja estava il·legalitzada molt abans d'aquestes de, eleccions, del Partit Comunista de les Terres Basques, d'Aliança Nacional Basca, de la NV... Bé, eh, les detencions de representants polítics de l'esquerra Barxale, tots aquests fets, evidentment, parlant d'una manca de democràcia eh, o, de, o, de, o inclús d'un cert descensís cap a el que pot ser la tan esbombada eh, capacitat democràtica del, de, de l'estat espanyol. Bueno, és una, és una lectura tant en clau interna com externa al propi moviment independentista repartint, diguem-ho així, les patacades, eh? repartint una mica la patacada entre lo de fora i, i una mica també lo de dins. Feta la lectura d'aquest últim, últim comunicat, d'aquesta última resolució que llegirem avui, Uh, fem una pausa musical més, una pausa musical més i després ja passarem a llegir un article que tracta, doncs, com hem dit, de quan es va inventar tots els eh, pilars del sistema monetari internacional, el sistema monetari mundial, i qui se n'aprofita de tot això. És un article doncs, que parla dels principis eh, a principis del segle XX com es va muntar tot el sistema de capitalisme monopolista que recolza l'imperialisme actualment encara vigent, com, hem pogut, com podem veure les intervencions de l'imperialisme nord-americà a Afganistan, a l'Iraq, com podem veure també en l'enfrontament àrabo-israelià... Bueno, recordant també que l'imperialisme segueix eh, actiu, segueix beligerant en el món, que hi ha uns altres pobles, que no només són el nostre, que també estan en lluita contra aquest imperialisme. Ahir es va recordar en una manifestació, que va tenir un molt bon seguiment. eh, mm, fem la lectura, diguem més, en clau més econòmica d'aquest article, després de la pausa musical. Recordeu que esteu escoltant Onda Libre a Ràdio Contrabanda, el 91.4 de la FM de Barcelona, i que ens podeu escriure al llarg de la setmana al nostre e-mail ondalibre1917 en números arroba yahoo.es ondalibre1917 arroba yahoo.es Bien, doncs, eh, com dèiem, anem a llegir aquest article breument, a veure si ens pot donar temps en els, temps, en els minuts que ens resten de programa. Uh, la etapa decisiva, el momento clave en el cual nos tenemos, es que el artículo está en castellano, el momento clave en el cual nos tenemos que situar para comprender dónde comienza eh, la hegemonía del, del dólar, eh, parte en clave interna, parte en clave de los propios Estados Unidos. Evidentemente, la hegemonía del dólar se sustenta en su capacidad militar que se forma, se consolida a lo largo de las dos guerras mundiales que supuso el desgaste de, los estados capitalistas europeos, que se mataron entre ellos, bueno, y al final quien estaba menos, digamos así, menos cansado, menos destrozado, eran los americanos y fueron los que acabaron imponiendo su, su hegemonía imperialista en Europa y en el resto del planeta. Pero antes así, el modelo económico que está imperando actualmente ya se gestó en Estados Unidos. Eh, a partir de 1913, cuando se produjo la fundación del Sistema Federal de Reserva de Estados Unidos, que es eh, en siglas en inglés es el FED eh, e e Federal Reserve Banks, lo siento por mi inglés, Federal Reserve Banks. Desde finales del siglo XIX, eh, los bancos que se hallaban bajo lo que era el control del imperio Rothschild, los Rothschild, emprendieron una gran campaña para apoderarse del control de la economía estadounidense. Los Rothschild eran capital que provenía de Europa, eran judíos europeos, y financiaron desembarcaron en América financiando o comprando bancos como el GP Morgan, el banco Kuhn el banco John D. Rockefellers, eh, también invirtiendo en petróleo, en la Standard Oil, en los ferrocarriles de Edward Harriman y en las fábricas de acero de Andrew Carnegie. Pero antes incluso de 1913, alrededor del año 1900, los Rothschild enviaron a Estados Unidos a uno de sus agentes, Paul Barbour, quien debía cooperar con el banco Kuhn Loeb y compañía, con Jacob Schiff y Paul Barbour, quienes emprendieron una campaña tendiente a instaurar varios Federal Reserve Banks, varios bancos de reserva de dólares federales, instituciones privadas en principio de emisión de moneda. Con el apoyo de los dos grandes grupos financieros, Rothschild y Rockefeller, lograron fundar un banco central privado, todavía no estatal, con derecho a emitir su propia moneda medio legal de pago garantizado al principio por el Estado. Es decir, sin ser unos bancos controlados directamente por el Estado, tuvieron la potestad legal para fabricar dinero. La instauración de la FIT en 1913 permitió que los banqueros internacionales pudieran consolidar su poderío financiero en Estados Unidos. Paul Barbour, que fue este primer agente enviado por los Rothschild a Estados Unidos para crear este banco, fue el primer presidente de la FIT. después de la fundación de este banco, de este Federal Reserve Bank, eh, vino el Estado detrás legislando y para legislar se tuvo que eh, enmendar, reformar la sexta enmienda de la Constitución estadounidense. Atención, por defender los intereses del gran capital financiero se atrevieron incluso tuvieron incluso que tocar la Carta Magna estadounidense en su momento, que permitía que el gobierno cobrara un impuesto sobre los ingresos era consecuencia del hecho que el gobierno no pudiera ya emitir su propia moneda, no tenía capacidad para fabricar billetes. De esa manera, los banqueros internacionales se apropiaban indirectamente del patrimonio privado del ciudadano estadounidense, es decir, eran ellos los que pasaban a controlar la moneda nacional. En aquel momento, los accionistas más importantes de la Fed, del Federal eh, Reserve Bank, eh, eran los bancos Rothschild de París y de Londres, eh, de París y de Londres, el banco Lazar Frères de París, el banco Israel Israel Moses Seif de Italia, el banco Barbour de Ámsterdam y Hamburgo, el banco Lehman en Nueva York, el banco Kuhn Loeb también de Nueva York el banco Rockefeller Chase Manhattan de Nueva York también y el banco Goldman Sachs en Nueva York. Después de la Primera Guerra Mundial, las reservas mundiales de oro se acumularon en aquel banco privado que en realidad era la FIT. ¿Por qué se acumularon? Porque los países europeos tuvieron que pagar a precio de oro a los americanos para que les proveyeran de toda la industria bélica, de toda la industria que necesitaban para seguir matándose entre ellos, definitivamente. De manera que numerosos bancos centrales no pudieron seguir manteniendo el patrón oro y sus países se vieron inmersos en la deflación, produciéndose así la primera crisis económica mundial. Durante la guerra mundial, Estados Unidos llegó a exigir que los países en guerra le pagaran con oro las armas que compraban, lo que hemos dicho. Al terminar la guerra, el oro de Alemania se convirtió en botín de guerra y más de 30.000 toneladas del oro mundial se acumularon así en Estados Unidos. Ese oro sirvió de cobertura al dólar, es decir, para que el dólar tuviera más eh, prestancia, valiera más a nivel internacional, lo que hicieron es que el cambio sirviera como cambio a todo el oro que habían acumulado. Tanto oro tengo, tanto vale mi dinero. Pero como gran parte de esos dólares estaban haciendo el papel de reserva monetaria en las cajas de los bancos centrales extranjeros, Estados Unidos pudo seguir imprimiendo más dólares en cantidades que ya no correspondían con sus reservas en oro. ¿Qué quiere decir esto? Que los demás países necesitaban dólares, porque ya no tenían oro, para poder comprar materias primas que se compraban solamente con esa moneda. Es decir, la ropa, el acero, etcétera, etcétera, todo aquello que necesitaban comprar fuera de su propio país lo compraban en dólares. ¿Y quién tenía dólares? Estados Unidos, que era el que hacía servir la maquinita. Además del oro, el dólar se convirtió así en una de las principales reservas monetarias de los bancos centrales extranjeros. Había comenzado el reinado mundial del dólar. Pero este sistema tan armónico en apariencia, donde el dólar tenía una equivalencia a las reservas de oro que tenía en su momento Estados Unidos, se rompió en el año 1971, en concreto por el presidente Richard Nixon que anuló la convertibilidad del, del dólar en oro y al mismo tiempo la garantía del Estado sobre el valor del dólar. Desde entonces, el valor del billete verde no está en correspondencia con las reservas de oro ni está garantizado por el Estado. Esto, en breves palabras, lo hizo Nixon porque necesitaba crear muchos más dólares de los que realmente podía hacer para pagar la guerra en Vietnam. Se trata, por tanto, de la moneda privada libre de la FIT, es decir, todas aquellas reservas que los Rothschild y Rockefeller ya habían generado a principios de siglo. Pero la masa monetaria de dólares que la FED pone en circulación, desde marzo de 2006 la FID no ha publicado más la cifra de la masa monetaria, se ha convertido en un problema sin solución. La masa mundial de bienes se cuadruplicó durante los últimos 30 años, pero la masa monetaria se multiplicó por 40. Es decir, están haciendo más dinero del que realmente pueden hacer. Y lo hacen, es decir, lo hacen para seguir comprando a bajo precio. Vaya, mm, por decirlo muy simplificado, nos están vendiendo moneda falsa y están comprando cosas con billetes falsos, con billetes que no tienen ningún tipo de valor. Así se sustenta actualmente la economía norteamericana. ¿Cómo funciona este banco privado con derecho a imprimir dólares? La FIT, produce dólares, los presta al gobierno de Estados Unidos a cambio de obligaciones que le sirven a la FIT como garantías, es decir, el Estado se endeuda para que la FIT siga haciendo billetes de dólar. Los bancos de la FIT en posesión de esos títulos perciben intereses anuales. Muy astutos, vaya. <laughs> Eh, le prestan dinero al Estado norteamericano y este se lo ha de devolver con unos intereses muy elevados, con lo cual nunca pierden dinero esta gente. Ya en 1992, las obligaciones, es decir, la deuda del Estado en poder de la FIT, alcanzaban un valor de 5 trillones de dólares. Y los intereses que paga el contribuyente estadounidense siguen aumentando constantemente. La FIT se apoderó de ese increíble patrimonio prestándole dinero al gobierno de Estados Unidos y cobrándole después intereses. El contravalor es ese papel verde que se conoce con el nombre de dólar. Este juego, esta artimaña de un banco privado que le presta dinero al Estado a cambio de unos intereses, es decir, <laughs> eh, una artimaña que va en contra de los propios contribuyentes, en este caso norteamericanos, y a nivel planetario, no te digo ya, porque nos están metiendo moneda falsa, moneda que no, no se corresponde con la riqueza real del país que está emitiendo esa moneda, alguien intentó ponerle freno. Alguien me vengo a referir un presidente norteamericano en concreto, John Fitzgerald Kennedy, que fue el primero que trató de transformar la FIT emitiendo un decreto presidencial, es decir, intentar volver a que la capacidad de emitir moneda fuera una capacidad únicamente legal por el Estado. Bien, este pobre hombre no sabía dónde se estaba metiendo. Pues eh, poco después fue asesinado, probablemente por su propio servicio de inteligencia. Lo primero que hizo su sucesor, el vicepresidente en funciones, eh, Lyndon B. Johnson, en el avión presidencial que lo llevaba a Washington para ocupar el cargo del recién fallecido presidente, fue anular el decreto de Kennedy. O sea, con el cadáver aún caliente, lo que hizo fue anular el decreto que intentaba parar este, <laughs> este sinsentido en favor de la banca privada. ¿Cuál es la situación actual? pues los bancos privados tratan por todos los medios de mantener y reforzar su gigantesca fuente de ingresos, el dólar. Y a los países que quieren establecer sus relaciones comerciales internacionales en un futuro sobre la base del euro, sobre la base del euro como Irak, como Irán o Venezuela, se les tilda de terroristas. Es decir, todos aquellos países que le dicen al imperio, que le dicen a Estados Unidos, yo ya no quiero aceptar esta moneda falsa que me estás, con el que me estás pagando el petróleo. Yo ahora quiero tratar con esta gente que está utilizando una moneda más seria, que es el euro, ¿vale? Cuando ese país quiere ir a tratar con los imperialistas europeos, lo que hace el imperialismo norteamericano es machacarle y bombardearle el país. Se obliga a los gobiernos a vender sus productos a Estados Unidos a cambio de dólares carentes de valor y el desenfrenado aumento de liquidez proporciona a la alta finanza internacional las sumas ilimitadas que le permiten comprar el mundo entero. Los bancos centrales del mundo entero se ven obligados a acumular dólares sin valor como reservas monetarias. El dólar estadounidense es la moneda privada de la alta finanza de la gran banca privada, moneda que nadie garantiza. Es decir, mañana, a lo mejor, si realmente peta la economía norteamericana, con el dólar te vas a hacer, te vas a poder hacer barquitos de papel, porque es que no tiene, actualmente no tiene ningún valor. Está sobrevalorado, vaya. Es la moneda privada tata que la garantiza, que no dispone de otra garantía que la propia moneda, que se utiliza para maximizar esta ganancia, acrecentada sin vergüenza alguna, que se utiliza como medio de dominación mundial y para acaparar las materias primas y otros valores del mundo. Bé, amb aquesta ràpida lectura, crec jo que mm, bastant reveladora, bastant colpidora de com funciona actualment el sistema monetari internacional basat en un dòlar que no controla l'estat nord-americà, sinó que controla la gran banca privada, Goldman Sachs, Rockefeller, eh, Rothschild, banca també d'Amsterdam, banca que està radicada en part capital també pròpiament europeu, però majoritàriament és capital que opera des dels Estats Units, i com aquesta deuta nord-americana la paguem entre tots creient-nos que el dòlar ja val alguna cosa, jo diria que no ens que ens ho creiem, és que ens ho imposa l'imperi, perquè si no acceptes la seva moneda, immediatament darrere vindran amb els seus tancs i els seus míssils. Tanquem el programa d'avui eh, us emplacem, no ja la setmana que ve, que és dia 23, i eh, estem amb... <laughs> No, no farem programa, sinó ja el dia 30 de març, eh, on farem un nou Onda Libre a Ràdio Contrabanda, al 91.4 de la FM de Barcelona. Doncs moltes gràcies a tots i a totes per la vostra paciència, per la vostra fidelitat amb aquest programa, escoltant-nos. Seguiu escoltant eh, aquest, el, aquesta, la vostra ràdio lliure i autogestionada, que és Ràdio Contrabanda, al 91.4 de la FM de Barcelona. Recordeu, aquest programa el podreu escoltar en remissió el dimarts a partir de les 10 del matí o bé al vostre ordinador quan pengem pertinentment l'enllaç a www.espaialliberat.blogspot.com. Doncs eh, l'ho dit, fins al dia 30, que sigueu molt feliços, salut a tots i a totes. Yeah. Hey, yo, what's going on, man? Yo, man. Anything is anything, man. Just, just get that cream light, man, for real, man. You know what we striving for, man. We got, we got family members. Hey yo, hey yo. Hey yo, high potency top. Smoke a bag of black and feel the vibe. Born to be wise, be form on the rise, the corner mean five. Horns in disguise, throw on your slides. Young niggas racing, smokers is basic. You seen the eyes laying up, playing the cut. What? Stay in the truck. Something told me duck, folded me up. My shoulders struck, out of luck. Fuck the potters up. Fell in the days like a galata snuff. Niggas tried to body me up. I'm in the lobby, bleedin'. Niggas in the renting office, probably eating and sprinting and beefing. When when they heard